Toe het Sofar, die naamatiet, geantwoord en gesê, moet die menigte van woorden onbeantwoord bly. Of moet de loslippige man reg hee, sy jou gepraat man laat zwijg, zodat jy spot, zonder dat iemand jou beskaamd maak, en sê, syber is my leer, en rein is ek in jou Maar, ach, als God maar wil spreek en sy lippe open teen jou, en jou bekend wel maak dat die verborgenhede van die wijsheid die in zich verdubbel, zodat so je kan weten dat God voor jou een deel van je schuld die die vingers zien. Kan jij de dieptes van God peil, of zal jij kan deerdring tot bij die volmaaktheid van die Almachtige? Hoogtes van die hemel is dit, wat kan jij doen? Dieper als die doodrijk, wat kan jij weten? Langer als die aarde is die moord daarvan en breer als die sedert. Als hij voorbijskuiven in gevangen neem en een rechtsvergadering oproep, wie zal hem dan tegenhou? Want hij ken die valse mensen, en hij sien die ongerechtigheid zonder dat hij juist daarop acht gee. So kan dan het domme verstand verkry en een jong wilde esel als mens geboren word. As jy hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongerechtigheid in jou hand is, verwijder dit, en laat geen onreg in jou tente woon nie, ja, dan zal jy jou aangezicht kan ophef, vrij van smet, en jy sal vaststaan zonder om te vrees. Ja, jy sal die moeite vergeet, soos aan water wat voorbijgeloop het, sal jy daaraan denk. En helderder as die middag sal die lewe opreis, is dit donker, dit sal wees soos die morgen. En jy sal vertrouw, want daar is verwachting, en kyk hier rond, jy sal in veiligheid gaan slaap. Ook sal jy lees onder dat iemand jou skrik maak, en baie sal jou gins soek. Maar die oor van die goedeloose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verloore, en hulle verwachting is, uitblasing van die laaste asem,